ikram ezala eman kizun berezibat gaur markoren estudioetarat sartuko baikida zamai minuturen buruan bere taile bere etxe puntan baratzean den taile Baina lehenik munduan momentu oro gehien entzuten den musika mapa batean irudikatua hau da denbora pasatzeko webgune bikaina. Bo, jargaran fite egina da itzulia, baina bo, musika gustuko baduzu eta beti zerbaiten berri den bila balin baziste, berri itza ere berbat ez da egukia hemen ikusirik zer entzuten den. Zein da musikarik entzunena munduko iri eta eskualde bakoitzean. The Puddingek sortu duen Music Map aplikazio eta webguneak hori du proposatzen. Baina nola jakiten aldu, nire etxan zer entzuten dutan, galeginen notazie, lasai. Zaki, webgune horrek kaseta berdina entzuten duzuela, jatzartzeko goizero, joseloan aiak entzuten duzuela. Youtubek eskaintzen dituen datuei esker, osatzen du mapa interaktibo hori. Munduko hiri eta herrialde bakoitzean gehien entzuten ari den musika YouTubeen beraz agertzen da. Bistan dena, egin odan lehen gauzaso egin dut, eben, zer entzuten den eta bai honana. Stronger than anyone I know shares my dreams I hope that someday Hala, Ed Sheeran, perfect kantuarekin eta munduan zehar gehienik entzuna den kantua da YouTubeen bidezko datuen arabera. Piska triste, eta Iruñean, Bilbon, Donostian, zer entzuten da? No me conociste nunca de verdad, ya se fue la magia que te enamoro, y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu horror solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. Bai, Luis Fontsi, etxamela kulpa deitzen dena eta Espainiako lugalde osoan bezala munduan bosgarren kantuetan sartzen dena. Oberena, bezagatik ez erruxiarat joitea, bai. lapka ajerelie diadema. Oartu ziste beti ber estiloan garela, be bai, ala da, momentuz uh, atseman dituzten kantu gehienak, ber giro eta estiloan galitzen dira, indian geienik entzuna denat, ore untan, edo oren hauetan, gumar kantua padva, padvata taldeak emanik. Gumarari kelpane, padaro za gumarari bat song eh, mentxe gumar kantoarekin, erran bezala. Eh? duzue eh, gehiago ere... Eh, Afrikako egoaldean, ekialdean, eh, Ipar Ameriketan zer entzuten den gehienik, eh, eta guneka gauzak desberdinak ikusten dira, baina orokorki egia da, eh, talde famatu hainitz lehenak beti berdinak agertzen direla. Music Map deitzen da, sustatu.eusen atxemango goduzue, lotura! Eta horren gure kronika berezia irratitik urruntzen gira gaur. Erra mesala gaur kronika bere zibat markorekin. Joanen baikira bere etxera. Bere taile jaren ikustera. Onda etea irekitzeko. Baya. Baratze puntan den taile jera joanen gira. Dena bonzaiez betea. Zakit orden. Marko? Marko? Hor zira! Egun hon! Entza! Baita zu! Hopla! Musikarekin! Ni asian haizek eh, grabatzen! Ah, bai, bai. <laughs> Ez zira hola zure mikroarekin hola kampoan, kampoan eh, ez? Ongi? Bai, bai, Bai, ongi, ongi! Ongi! Gosho da hemen? Bai, gosho da, bai! Pistu Eta guai badut kanape bat! Ha? Hmm. Gosho ez hori! Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Kafe bat, eh, be ados, zergatik ez. Ongi. Eta zitut... Uh, eh, musikareki. bi minuta, ok? Ados. Medieval giroan. Ba, goxo da. Bai, bai. Kampoko hotzarekin, berokiak emekan. Bai, Ebe ala, Markoren tailerean gira beraz. Uh, goxo da, gamezala, bere etxe puntan den, bere etxeko baratze puntan da etxe tipi hori eta bere taileja da bakarrik. Eski tipia da, ez du zakit, amar bat metro karatu. Ordina gailuak, marrasteko gauzainitz, objektoainitz, paperak, tinduak, badira margoak, legudio handiz ikusten da, dibidez, bere komiki famatua. Printzisaren kafea hemen da. Ah, ze polita. Bai, ez dut, azukrilik, eh? hau baizik. Eh, ez hartzen jarzaitez. Ni esker. Baina, main diki bat. Baina, da, eh? Beste etxe bat da, eben. Ara, xat. Hil esker. Ongi. Bistai, napalduko dut musika pixka. Oh, goxo da, eh? Bon, arantxa ongi. Bai? bai. Ongi. Zigai eta zi izango gara. Ebe, zure eta hiligan. Ah, bai, gira. Zure eta hiligaz. Eta eh, dira berria? Berria? Bai, berritu dut, kanapea gaitu dut. Kanapea berria da ere? Bai, ofen berria, <laughs> ez, ben, eh, eh, eman dut bat, eh, giroa aldatzeko, pixkat Ez tabakirik lan egiteko, izik ere, pausatzeko. Zaten oso sesta kanape horretan? Ez, irakorzen dut, sestan ere. <laughs> ez, ez, ez, beti denik izan da uh, lan egiteko, uh, taliar bat, ez du nahi ez egiten dudarik ez dutela lan egiten, eh? baina um, dena egina zen edo zen likua izan dalin zerbait, ez da banke beleran behar, ba, zerbait eh, pratikoa edo lan egiteko. Bai, bai, bai. Eta nola hene eh, lan programa aldatu den duela seile bete, hori badut pausa gehiago, badut bista urgunago bat. Hala, orduan, pausatzean aldiz, ez naiz, ora, beti, beti presaka izan behar, nahi lanok aiteko edo, badut lana hiru urtean dako gut, gutienez, ondoan hori, kalan behar. Tiragiago blok, bai, lasai kiago hartzen duzu? Beti blok eta hor duzuen zenean ene uh, lan plana. Zer hori hilabete bat edo? Uh, lau hasteka, hemen duzu Lau hasteka horrealean, eta behuzu e e egiteko, e kolore kodekin. Mm. Ubera dederik da berantegi, fin, pasat, pasatu da, gorri pasatu da men gutiago, eta <laughs> beltza badudala badu denbora. Bautu ze egin behar duzu, eta gibidean zonbat denbora dudan e-, e-, egiteko. E bai, nik hori behar dut apsutokiz, eta eta horrela, adibidez, baguzu ama bost euh, lero, erran nahi du ama bost lero baino gehiago, izin dut... Uh... ez da ordu bat, beraz lero bat? Ez, ez, ez, da proiektu bat, edo lan bat. Eta bat, eta bat zutan, abertzen da, hor lagun baten etxan inutilman, Inutilman. Inutilman, ebez, hor, sekulako pesta egin genuen eh, patxilen etxean, eta biara muenan inutilman. <laughs> Dena da. Habe, goizetan betetzen duzu eguneko fitxa? Gauero. Informatikan bauzu programa batzuk hori egiteko ben, gauero nik idazten. Eta horren, ene plan, uh, gintza edo ikusten dut eta pa, pausa importante bat. Bai, bai, hori zure zuk egin duzu eskuz, eh? eh dena piskat, eh, zahar, paper zahar bat iduridu, paper horitu bat eta gero zure eh, koloreak emaiten duzu gainean. Eta nola egunero informatikan lan egiten dudan, ah, bai, bai. balio du ere batzutan uh, arkatza edo uh, egiazko paper batean zarbat uh, ustea. Ola ikusirik nik galdua emaiten dut eta pixka bat beldur egiten du zure eguneko programak. Badira bi gauzak, edo askotan gorria delarik maite dut, ola presioa piskatu ukeiteko. Eh? Ubela... Eh? Ubela... Ken amalau. Amalau egun egin merzin lau. Bai, eta ala. Eh, ala, eta gehitzen ditut gauza batzuk, eta xei, ah, xei, xei, eta hau adibidez ez nuen hartu behar, adibidez, ba, badakit ez nuen hartu behar. Eta lan egiteko, uh, lan egiteko atitar bat, baina bon, ere bai, momentu goxoak ere pasatzeko, importantea da. Ba, bai. Marrasteko piskat behar duzu zakit, sartu giro batean eta goxoki izan? Goxoki izan, bai, bai, bai, nik ez dut problemalik uh, eh, atiolera eh, joiteko uh, ah. ez, ez, ez, ez, eta batzuk kraten dute dela de, ene garzoniar, eh, dela de, koa. Badut nik liku bat, hola, izan nahi, badut. Behar ezko da ez? Bai, zuk ba-, bat? Garzionier bat? ba, edo liku bat, zuk bakarrik izateko eta... Be eh, ez, be behar litaike bai. Ah, nahi zenuke. Bai, bai. Bai. Eh. bat mozteko eta zure gauzak bakarrikiteko. Ba eta bakartzeko, eh, batzutan uh, ongi da. importantea da ere ongi izatea, ongi esantitzea, uh, lan egiten dutu zuen Bo Bon, piskat arpea, arpea bat da. Ba, baitu zu bileio, aski argitoa da ez? edo ez bai, aski? Bai, nahi du, arpe batean zaudiari ba, ba, batzutan bakarrik zila, edo sobera bakarrik, eta ni batzutan sobera bakarrik naiz, hemen. Edo, sekatzen dut bakadade huli, eh? Ba, e. gero, eh, gara, gada marazkilari baten lana bakarrik egiten den zerbait dela. Ez dakit, eh, ez duzu lankiderik, egunerokoan nik adibidez lankideak baditut, bai. irratian. Bai bakarrik egiten den zerbait da? Ea moldatuko eh, nintzen uh, ekipa batean, ezeket hori... Hori uh, eh. da, hori Da, bai maina hori, hainzien du, duzun maina da eskuz maraz paperean marazeko, eta hemen dena informatika mm. duzu. Hor duzu marazki bat, bauzu kaiar bat hemen. Gauero naiz giro batean sartzen, eta urrengo proiektu baten dago da. Hariko gira Claude Labat eta Bionar artean proiektu izigarri uh, interesgarri batean. Mitologiaz edo... Klodek Claudek baditu bizpailu gai importanteak eta hortik badabat bat eh, sorginkeria. Eta untaniz, eh, medieval, medieval giro untan, eta Bosch, Jérôme Bosch eta Bru Bruegelen gauero egiten ditudan marazki guztiak hor gaur egun ez dira liburuen dako, da bakek giroan txartzeko. Ah, bai. Uh, ito behar naiz, ito behar dut gorputza osoa eta ene pentsaketa osoa uh, honetan. Giroan txartzeko. Me hori gauetan bakrik iten zu Bai ez baitut hastirik, hor ene, plan gintzen ez utxartzen. Ez da txartua. Ez, ez, ez, Ba da uh, sorgin, ba, ez da datarik, ez da egunik. Ez dut hastirik, aski dut uh, gaur eguneko euh, lan ofizialekin. Hau da, gauean, voilà. gero erabiliko ditut. bai, bai, hortik abiatzu. Bai. Eta orduan hemen tailera, marrazkia, eskuz, bon, badira obiektu tipia initz, bat... <laughs> bat, bat otatzeko? dudan azkena da, buru bat azari gabe bakek ikusten dira uh, um, muskuluak eta zainak, bai. Uh, bitsa da, eh, ematen eh, du piskat objektu uh, uh, medikal bat. Bai. Benen, uh, hartu ebe muskuluak ikusteko eta hartzen duzu edo zon pozizionean edo ba usu marrasteko posibilitate bat. Mm -hmm. Azpitik ikusita, zikusten Eh? Bai. Eta... Bai, ez da biziki Ez, baina eh, polita da, nik ez polita da, ere, hemen usteko. 3D lunetak. 3D, 3D <laughs> bai, lunetak. Luma undiak eta eskuineron zioite mangirarik hor, bon, <laughs> ordena gailuak. E, giten ditudan lanak, hor eh, dira... Ongi bilduak, eh? Ongi Antolatuazira? zati hori bai, zati hori, parte hori, hau da, hemen dituzu eh, egin ditudan azken liburuak. Bai, bai nahi bai dut uh, eh, marazki berriz sartu, ez nahi zuen behar hor uh, eh, liburutek badut hemen egin dudan lana, Clementinena, gehi hemen godiorena, hor bai dut asken azken godioa lantzen. Mm. Hortan hau da boskarena. Hor bi pertsonei bitxi. Or, oh, pampinak dira, erusi ditut, eh, txinatik eh, datuzte hemen, eh, normalki eginak dira nahi baizu postura bat maraztu, Pinokio bat bezala, ematen duzu, nahi duzun postura, mm. eta gero, marazen alduzu, edo zoin, Bista, eh? bai, edo ikuspuntutik. Ah, modeloak behar dituzu, beraz, marrastik? Uh, eh, batzutan, bai, bai, bai, eta ez badut nik hoiek erabiltzen, gurek biren, bat dira, mirailak. Ah, bai. Eta mirailetik, hor ikusten dut, ene burua edo, enopostura. postura, eta marrasten dut. Edo, erabiltzen dut, hemen den kamara. Ah, webcam, webcam delakoa. Bai, bai, webcam. Dena gailukoa. Bo bat dira, hiru pantaila, ezkerri da ordina gailu zaharrago bat, rango dugu? Eta beste bat, berriagoa eta azpian beste pantaila bat, bai, hori? Bai, pixkat idur du, uh, trader bat bezala naizela, ah. Bai. Uh, alabur zedo, edo, ez da ez hori. Hemen duzuna da PC bat, ematen dit pixkat uh, belo gailua, zenta, ez da ez da ebiltzen, mene pilzen du uh, du. Eta erosin ituen programen lizentziak bakarrik ah. PC-en dako zen. Eta guai nola pasatu nahi zen hor makintoserat, berriz pagatu barko nuke licentzak guztiak ez ditu pagatzen al. Orduan, lan batzuk egiten ditut PC-an eta korean hemen duzu makintos bat eta azpian main grafiko bat. Hau main grafikoa duzu eh, pentaia oso bat, haundi bat, eta eh, estilu elektroetniko batekin marrastan duzu xaku bat bezala, hor ez da taktiloa eduridu eiarekin egiten aldela, mezin da? Bada, bada bat uh, taktiloa touch dezen, dena, bon. eta marazten alduzu paper batean bezala, aldiz hor duzu dena numerikoa. Lehenik marazten duzu hor edo egiten duzu lehenik eh, eskuz? Eh, Dipeitzen da, ze zonbat denbora dudan, mena eskotan dena egiten dut hemen. Uh, zintik edo main grafikoa. Me hau ez, ez zen autu bat, eh? badut hemen atelier honetan problem bat, ez zitasuna, ah, bai. eta bat batean behin ez zitasuna bat izan da, eta dena, zekit noa, zon bat, ah, barkatu, ato, Christophe dugu uh, komiki isaitzaile bat, hor festival de Quimper, bai, bai, bai berriz deit, deituk du. Eta um, euh, jodan euh, ezetasuna? Barkatu. Adieu Christophe Oui, est-ce que je peux te rappeler dans, euh, dans 5 minutes, excuse-moi Ouais, ciao. Um, segi da, bera, bera ekin itxikiteko. Zekitzen bat denbora eman nuen papera, tinta, pintzela haien arteko hareman on bat ukaiteko. Eh, eta bat batean izitasunarekin dena dena hausu da. Ba, ditut eh, eh, tinta untzi batzuk, tipiak, ondiak, bai. hain probak egiten, horrein, berriz uh, lan, egiteko, hor badut hemen. hemen. Pintzelak, bai. berriak, zaharrak, Lumatikiak. Bai, lumatikiak, euskaraz labekaz. da, bai peken luma txiki bat, bai. omen, dezen da uh, margolalien uh, luma. Eta bada txodiek badute bi, bakarik, ah, bai. egalazpian, Eta omen dira uh, tintatzeko luma uh, finienak edo... Ah, bai. Eta nola lan egin behar nuen, segitu behar nuen lanean, behar nuen apriotoki uh, segitu orduan, main grafikoan lan egin dut. Eta hemen duzu, itztaputzen marrazi guztiak. Batzu irratian dira, eh? Muru batean, bakizu? Bai, bai, ordoan egit. Bai, ez zira hemen dik Nola da sentsazioa lare marraztea pantaila batean eta paper batean ez da bergauza, lehde ez? Ez, da bat ere. Ez bitxi egin? Ez, eh, bitxiena da eh, main grafikoarekin haunditzen duzu zure marrazkia euneko, zakit, eh, laure edo. Bai. Eta sobera, detailetan txartzen ahatzi Hori, oh, handitzen dut, handitzen dut, handitzen dut, handitzen dut, handitzen dut, handitzen dut. Mm. Ah, hemen duzu, euneko kasik mila. Mm. Pentsa, detaile bat ematen behar duzu horako zoom batean, imprematzen duzu edik, ez duzu ez da ikusten. Horten, kasu eman behar da, beti euneko eun, gero beste problem bat, unkitu. egin dute bizikongi ez da, hotza, piskat goxoa da. Problema da, uh, ez baduzu ordinagailu on bat, baduzu latanz delako txiki bat, marazten duzu eta eh, ikusten duzu artean, eta eta beti balugu behar problema uh, informatikarekin. Errantzun, azkar bat, sekatzen dugu guk, ah, iPhoneekin edo fin, smartphone-ekin edo, behar dugu, ugitzen dugu zarbait... Paperean erantzuna segidan duzu. Hori da. Eta bada olako latan stiki bat uh, ordinagailuarekin, batzutan mm, intsuportable. dut. Eta beste problem bat da ere, ez duzu originalik. Uh, teknik, ah. teknika honekin dena virtuala da. Bai. Eta nahi baditu eta hor uh, ikusi ditugun marazkiak. Bai. Errakusten aldizut, unkitzen alduzu zuk, arzen alduzu, baute bizi bat, bai. nahi behuzu bat erraman, eta marrazki horiek erramango duzu, beste bizi bat ugenen dute, aldiz hor, fini, ezta, da, ez da, Komikian, sartzen dira gero fini. Eta gero fini, bai, bai, bai. Mm. Orduan nahi nuke zerrenda honetan beste proiektu bat sartuko da laster, eh, godio eta gero, hasiko dut dupuirekin proiektu bat, eta dupuirekin uh, eh, entzatuko nuke eh, dena eskufa paperarekin egitea. Mm. Hortorakotz, ezagutzen dut lagun bat, paperigli bat, ematen dizkit paper batzuk proba egiteko. Ah, bai. Eta atzo egin ditudan marazkiak, paper honetan dira, ikusteko ea akuarelarekin ongi biltzen diren. Eta ez dira ongi, ez dute, ez dute nahi dudana egiten. Benik, ba, Marko, utzi beharko zaitu, Ordo akizu, baita. <laughs> eto ribaita. E-, egongo zinateke mintzatzen luzaz, me bai. ba beste batan inen gira. Bai ikustera nola intzinatu ziren? Ba, hemen duzu bat, azkena hemen uh, Frankin euh, Gaston euh, original bat. Hemen. Berak oparitua banituen ama hiru urte gutun bat ukandu dalarik, marazki honekin banean eranez, un grand bonjour Mark, eta hortik dator, egiazki hortik dator ene gogo euh, ofizio hori izateko, enfin, ukaiteko. Ebe? Hala, hor duzu. Hortxe, ordinagailu gainan, eta oh, eh, bai. soiten duzu, eta horri pentsatzen duzu. Bai, eta ari da desakartzen piskat. Bai bai. <laughs> bai, bai. Horrela, ez dut nahi uh, kofre batean eman desekartzen behar lima da, nahi du, bide bizia dela, desekartzea ere. Eh? Bo, be ongi duri duzu, orain zeinen duzu? Bai, orain piskut berriz eh, musika, erango dizut izan putz. Mhm. Adio. Adio. Adio. bida itipia, promenada, eh, begure gure kronikalaria den markoren tailegetik uh, eh, eta Twitteren atxemango berak egin marazkia gaurkoa usaian bezala. Laster, gure gomita Filipe Lezgurgi gizango da, hartzaro festivala ustaritzen eh, hogeita bigarren edizioa orten, larun batean abiatzen da, ebe xeretasunak hartuko itugu Filipe Lezgurg gomitarekin. Bostak eterdi mementuz, Euskal Irratietan berriak zurekin, Jojo Bidart. Espainol gobernuak ez du nahi Nafarroako gobernuak tortura kasuak azter Nafarroako gobernuak dekretu baten bidez bideratu zuen, azken berroita hamar urte hauetan izan diren giza eskubideen urraketak aztertzea eta horietan izan diren ere tortura kasuak. Baina ez da hori Espainol gobernuaren gustukoa izan eta dei egindu Nafarroako hauzitegi goren erat, Espainol gobernuak dio konstituzio auzitegiak suspenditu zuela biktimen laguntzeko bozkatua izan zen Nafarroako legefor morala, espanyol gobernuaren zat, biktima guziak ez dira berdinak. Eskola kartaz mintzatzeko bilkura ez estatua izan da gozuntan pauen sindikatuek ez dute parte hartu nahi ukan, boikotatu dute, diote berroita tamar bat lan postu falta direla elduden ikasturterako bilkura bera elduden ortsiralian eginen da. Eskualaziak ere kesu, Euskara erakasteko erakasle beharra handia da eta ez da erakasle posturik sortuko elduden ikasturtean. CFA formakutza zentruen inguruan ere ez badak eta hortaz mintzatzeko Muriel Penikolanaren ministroa miarritzen dugu gaur eta sari zazpiak eta laurdenetan mintzatu beharra da formakuntza profesionalaren neguko unibertsitatean. Baionako ospitaleko kardiologia zerbitzuko langileak, baita ere miarritzeko klinikakoak eh, dira kesu eta horien afera prudometan aztertzen zen agatsalde untan, sari horren berri ukanen dugu. Eta errugbian, aviron baione eta beho taldeen artian eh, bilkurak abiatu direla, elburua lugalde mailako entitate baten osatzeko lehen urratxetan direla, baina ez dela fusioa edo bateratzia hitza erabilia ere diote sustengu elkartek, dena den gogoan dute denek istantian bien artian izanen den derbia elduden larun batian. Errubiko derbi handiaren bigarren atala larumatuntan agilerako zelaiean, joanekoan beok jandozen irabazi zuen, baina geroztik baiona berpiztu da eta derbia pilpilian ezagri du gu ere agileran izanen gira batuntan seta guzien kondatzeko behatziak lorten gutitatik egoiti derbia handia miagitze baiona. Igandean begiz pilotari interesatuko gira, berezkoen sapelketak finalerdietako ligaskaren bigarren eguna du, eta igande untan jadanik hiralabiziko partida bi pilotarien dako, Isintxo Bilbao eta Simunen lanberren arteko galtzailea kondenatua izanen da, irabazleak oreino esperantzak atxikiko ditu, igandean beraz atxaldeko bostetatik egoiti, azkaineko trinketetik zuzenean, Isintxo Bilbao, Simun, Lamber. Euskal Iratiak lekuko kirolen iratia. Bortizkeriarik gabeko bizia berreskuratu, bortizkeriarik gabeko engaiamendua ukan, segituko dugu aipatzen asteuntako kanpoko mintzaldi saioan. Jean-François Bernardini, korsikar kantari famatuarekin hasi solasaldia, segituko dugu, astezken agatsuntako kanpoko mintzaldian, agatzeko behatziontan euskal irratietan. Errepika, biaramunian, oren batean, iruleiko irratian. Petzero saioa euskali gatietan. Asteuntako petzeroa. E, eta zuat egin anaz, eta ez doz guztikoik. Eh, eta zuat anaz ene lan eta eh, ene, ene, kanpoko, ene kanpoko joko. Maika Brust Kirol erakaslea. Petzero saioa oftiralez eguerdita laurdenetan, larun batez goizeko zorziak eta goietan, igandez eguerdiak aintzin. Petzero saioa Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean Gure bazterrak Lucien Cesarretarekin Zer duen ez ditanean ikusten usten Astezkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika igandetan goizteko behatziak terditan Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak esgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini emanaldi bat Itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz, itzeta putz, itzeta putz, itzeta, itzeta, itzeta putz, putz. Frentxan gehi nagusiak ordu honetan eh, ingurumena gaia eta frakinga, frakingaren kontrako Euskal Autonomia Erkidegoko legeko hainbat artikulu, balio gabitu ditu konstituzionalak. Gorko berria da hemen, eh, autonomia erkidegokoek ingurumena babesteko asmoz, ezar ditzaketen arau gehigarriak, gain ditu egin dituela ondorioztatu du. Bestalde berrian ondarroakoa edo batua. Hau ere, azken horrenetako polemika, ez tabaida, jango dugu ere, argia puntu eusen ere, gai nagusidaten hori honetan. Atletikekin, eh, entrenatu da gaur goizian inigo Martinez. Baina bere agurrean erabilitako idazkerak Euskara Batuaren erabileran jarri du arreta guzia, sare sozialetan ez tabaida, sutsua piztu da horren inguruan. Inigo Martinezen fitxaketak zalaparta bat baino gehiago ekarri du, realetik atletikera joiteak eragindakoa bat, hortarako erabilitako diruko poruaren ondiorezkoa bestea, Eta Martinezek berak idatzi eta xareetan zabaldutako gutunak sortu bestea euskalkiaren erabilera eh, egokia ote da hemen. Ez da bai da luz eta luzeak tuiteren berriak hemen laburbiltzen dituenak. Eta hemen berdin, eh, eh artikulu bat proposatzen dute argian. Inigo Martinezen euskalkiak real atletik etxaitasuna eklipsatu zuenekoa. Gente, Katalunia oraindik dikaipagai biztan da, atzoko egunaren ondotik, berrian prozesua bukatu duten mesuak tituluarekin. Supusatzen dut argi duzula hau bukatu dela gureek sakrifikatu gaituzte ni bederen. Alase egin dio, Puigdemontek erzeko komini mesu batean, Espainiako kate baten arabera. Kominen abokatuak salatu du, Testo ingurutik kanpo eman dutela mezuen berri eta pribatasuna edo pribatutasuna urratu diotela adierazidu Puiz de Montek uh, eh, bada hor afera bat naziste berrian gehiago irakurtzeko eta lan gatazkak sailean elak eta labek lan usterat deitu ditu Euskal Autonomia Erkidegoko udal eta foru administrazioko langileak Argian bestalde Mozal legearen mehatxua usurbilen trenak harrapatu zuen Mozal legearen aurkako ekintzailea hauzitarat eraman nahi du erzaintzak. 2008ko maiatzaren amairua, nohoitzizte berdin, usur bilgo geltokian, mozalegaren aurkako protesta batean, tren batek, zauri eragin eragintzizkion, Martin Goiti handia, donostiak jari, er, orain ertzaintzak ekimen horregatik hauzitarat, eraman ditu bera eta ambulantziaren zain berarekin gelditu zen laguna, martxoaren bostean izango da, epaiketa, Donostian. Beste gai nagusietan zinegoak eh, Emili eh, Juve, zinema gilearen bat zinegoak jaialdiaren orezko saria. Eh, bere saria izango du beraz zinegile frantsesak zinegoakeko zuzendari pau gilienek azaldu duen moduan juvetek bere lanaren bitartez emazten gorputza eta hauren intimitatea borrokarako tresna bihurtu du. Argian, bestalde, Katalunia ere, implosioa jiskua, independentisten artean, inbestidura saioa, atzeratu ondotik, eta prekaritatea, eguneko amar gutxiago irabazten dute Amazonen filial bat inguruan duten langileek Amazonik gabekoikin konparatuta. Eh, Piskat bat Amazonen presentzia den lugaldeetan eta ez den lugaldeetan ebe komertxantek ez dute ber lanxaria biltzen irian. Eh, argian barkatu eta Euskarari tinka goxoa tituluarekin, basen fajoan idekiko den txinka eh, tinka, haurtzain behia berria, aipagai, 2008an idekiko dena, eta mm, eusen aldiz, humanizae, elkartasun eta jakituria lotzen dituen proiektua, Angeluko IZABTP fakultateko berroita masai ingeniaritza ikasleko talde proiektu berri bat martxan jarri du, ikasitakoa praktikan jartzeko helbururekin eta izikistan erat doa. Bestalde, kabarret gau bat lurzaindiaren alde, otxailaren iruan muskildin iraganen dena behatzitatik na hori kasetan aipagai, eta media bazken aldiz, uh, klinikako langile batzu kudo eh, tituluarekin gaur zen eh, ausia euh eh, eta be, diru historio bat hemen gaizki pagatuak izaiteaz, akusatzen baitute ospitalea da klinika. Eta tortura txosten baten egitearen aurka posizionatu da Madrid, do Madrid edo Espanya funtsian go, Nafarroako gobernuaren autu baten ondotik, hori media bazken. Eta zudoestekin bukatzeko, uh, zer aldatuko da zure fitxapagan eh, aurkezpen simplifikatuago bat iduriz, hori da titulu nagusi, eta bigarren aldiz, Pierre Agnez, eh, uretan txasuan desagertu den Quicksilverreko buruari buruzko ba, hitzak uh, ba, momentuz, beti desagertua bezala delarik uh, Quicksilverreko enpresa burua. 이제 Zenbait minuturen buruan gure gomita, Artzaro Festivaleko Filipe Lesgur gizango da, larumatean abiatzen da, otxailaren amairuan bukatzeko, aste gizenarekin eta iauteri egunarekin, eta beberekin aipatuko dugu, baina lehenik, uh, eh, eman kizunaren lehen partean demorarik ezpaitugu kan pasatzeko, hemen txe alaeren, zulearen iritziaren tartean, isabela barretz zuri. Egun honen, Iruzur eto diruzor, huna enegaltua egun. Hainbat e egindia egin dia aizapesen esintarzunaz, estatuko laguntzak askarki apal beti asken urtetan, eta guai, bizite gizerga elkina izeie, hotz, sojuturi gusiak, apaltzen eta tipitzen dia lekuko koletibitaten tako. Ondoioz, menpeko tarzun askar bate shortzen aida hentako. Bena zergatik hoio, espeita habo sojik gutxetan, eta zergatik ez daha bosozik eh, kutsetan. Geizki kudeatuik beita agian. Asteoz, agertzen dia eta handiak, nun batek soz bat zertu nun bestik juntarzun publiko bat saldu dian presioa palian pribatu bati, abantail bat eman familiako edolagun bati, nun soz laguntzak dian bati eta bestiai emaiteko. Ahatze gabe fiskalitateo paiak egiten diela abeatzen erra ahalkizun gari da. Eta berdenboan, lubiak jarraikitzen dia, Flamanvilen EPR Nuklear Centrala ezinbetatxatuz haidia, minbiziai karleden glifozaten salmenta da, autobiden monopola zaintzen da, soja ezartzen da armetan eta gerla sustatzeko, intres zumbaiten zaintzeko. Nuren izenin miluka eta miliarka soz sahitzen da impunitate osoz. Asteoz, le kanar anxene bezarako astekaian, afea hoiko salatu dia, politika gizon eta emazte hoik, ez dia usua usipeatuik, eta oan ongi tiago sigortuik. Bena sigortui badia, askifit euradia afetat berriz. Horren ondoioz, harria botatzen da beti tipe nahi. Ejemplu bat emanen Adibidez, erreza honkitzen dienetan, eguneko hiueko froda edo iruzurra bada. Badakizie jentekal iruzur horrek zumbat koste zaikun, hogei taha marzentima euro urtin bako txai. Eta badakizie fiskalitate frodan zumbat galtzen dian frantzese estatiak hiutan hogei miliar urteoz. Badakizie jentekal iruzur horrek zumbat koste zaikun, e eta horietamar euro urteoz eta jentekal beraz tipienak ebasten du hoita hamar eta behatsanak lau ehun aldiz habo. Bena, hola da proiekturak noat jarten dutugun eta gu hat soegoeten gia eta gu hartin tipien haimendekatzen gia. Eta pentsatzen dut, sojak mundu hau eh, manatuko dinaz gain, halajaraikiko dila uano lusaz. Isabela Barret, semen entzulearen iritzian, mire esker zuri eta ora naldiz eh, segitzen dugu, bostak eta berrogeita sei direlarik eh, gure gomitarekin. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara, arantxa ididarekin, euskal irratietan. Euskal irratietan. Negu bukaera markatzeko, udaberriari ongi etorria egiteko, hartzaro festivala ustaritzen, itzordu nagusia bilakatu dena, larun abiatzen da, otxailaren amairuan bukatzeko, iauteri egunarekin, gurekin erri elkarteko Filipe Lezgur, gatsalde hona. zuri. Ogeita bigarren festivala da, zuretzat, zer da? Ba, gazte da hono, gazte da hono, doi Doitu egit azte da. Zer da zuretzat festivala? Iron bezaluza, zono. Ba, ba, bai, eta bi, eh, bon, ez da, eh, ez da deus. Eh, Zer, uh, jakinik, uh, egun batez, o bi egunez, abieta, fean, bi egun, ginituen uh, eta bai, zorzi, amar, amar egun, bi aztez, eta betia, eta jende uh, trumika egiten ni. Eh, hori da, hogeita bigarren uh, saioa izanki, uh, eh, elburuak beti berdinak dira? Aldatzen dira? Elburuak ez, ez, eta gure elburua, gure naia, da beti, uh, beti danik, danik, gure jautiriekko kultura erranen jake, uh, ezagutarazteko, e, sustraietik abiatuz, atik, ogoi uh, eh, fest, takit, uh, eh, eh, beti izan dira sorkuntza uh, barrenean, eta oai, ele, oaiko uh, bibizigira, gazteak sartzen dire, ogoi eta ba, ba, ogoi urte danik, anik sortu dire, eta eien naia, eien nortasuna, emaiten, emaiten dute untan ere, hmm. beraz, bai, elburua beti, jauteriak bizirik uh, erakusteko, ne ez eh, egiteko, hala, da ba, egiten aldugu, uh, e, baionan edo, bale, errandut, eh, e, e, erri zonbaitetan, egiten dute jauteriak, bala, festa egiteko, guk nahi dugu, hasta, betinanik, gure kultura bizi, uh, bizirik izan nadin, eta uh, errakusteko, gure kulturaz bizigirela ere, Hala. Beraz, beritasuna, bai, beritasuna badira e, ikusgarien nako, e, e, jendeak e, egin nalako ere zenta anitz egiten dire kanpotik, eta eman dezagun usta itzertzazki mila e, mistaren dira, ez dira aldenak eta gehienak e, kanpotik e, egin mhm. beraz, ikusten dute, nahi dute, ikasi, nahi dute, ikusi, eta nahi dute ere bereziki, hori, aspaldinanik parte hartu gure jauterietan, ba, anitzik itzeta bada, eta bakotsa bere tokia atxematen aldo, undan. Hori da, gero badira ikusgarriak, egun eh, initzetan, berdin berantako aipatuko ditugu batzu, baina badira badira laire itzordu batzu mantentzen direnak urte zurte, aipatu dugu be, iauteri eguna adibidez bukatzeko, tutak bezalako horren eh, itzordua, badira ala ere tradiziozko gauza batzu atxikitzen duzienak. Bai, bai, bai, bai, bai, iauteriak badira hor gizena, aste hart gizena eta, bai, eta hontan egiten ditugu gauzak uh, uh, oizkoak edo oitorakoak, bai, ala, uh, larun bata dibidez, uh, uh, uh, larun bata, uh, uh, nola, uh, behatzean, eh? non, amarrean, E, eh, sokuntzaren eguna, dela amagurte dolako zeit sokuntzugu egun hau, bai. eta ontan uh, ba, izanen nire bat, bi, uh, iru, lau, bost ikusgari, uh, bostetatik uh, gau mhm. eh, izan nire kuka, izan nire arreta malet kautere balete manik, izan nire zaren azerako gizarte adiken. Ekin, bakatu, hartzai noski, eh, uh, izartxok uh, emanik, eta kukai, azken lana edo azken sohkuntza, Oskara deitzen dena, mhm. eta biztan da, uh, guretako entorkantzea da, burunka taldea, e, eh, ikusgari eh, berria egiran egiten da, mugetatik hat daitzen dena. Mm. Hala, gero igandean ukanen du e, gira azken ateraldia, beraz uh, eh, errian zehar, guztetzen uh, zehar dire, bai eta bai helduak, eta denak biak betan uh, mekratik lan da, eta txilindron uh, lehiak eta izanen da, bon, pesta, mutxikoak eta guztiak. Bai, bat dira, to, uh, ekintz, uh, e, eta uh, gero, aldatzen ditugu eh, nahi dugunan. Hmm. Eh, gune desberdinetan ere egiten direnak, eh? zakit eraitze auzoan adibidez, gero ustaritze zentroan bestalde, badira gune desberdinetan. Berdin, eh, zuk Filipe Lesgurg festival luze hortan, zer uh, azpimaratuko zinuke bereziki? Gende anitz, anitz, anitz, ez uh, miunka, me anitz egiten dire, Eh, gure, uh, gure uh, eh, ikusgarri uh, erat, ikusterat, e, zenta da pixkat enun maite, eh? adibidez egoaldeko edo iparaldeko dantza taldeak edo musika taldeak ere, ebe badakite badea jende, badea nol, uh, karitate nun maite uh, ongi etori maiteko artisteri eta guziak, hemen hain dute eien sohkuntza, uh, agerdadin uh, hartzarokari hori eh, zerbait egen nahi du, egen eh, nahi du, egen eh, nahi du, egen nahi du, badela toki bat, beden, badela beste nun bat, biztan da, me toki bat, eien txorkuntza, eien ikusgaria, e, eien uh, behari erakusteko, hori importantea da, ere. Ez eta hori uh, guri, guri kultura uh, bizitzen alda, ez badira tokirik uh, erakusteko, ez du balio, eh, nun maite. Eh? Eta anitz, uh, anitz jende boa, uh, eh, asteart gizenakari, boa, ze, uh, e, <laughs> espaita horia, euria jende, me, milaka, milaka jiten dire parte hartzeko, eta, uh, voilà, fite-fite, ez eta xeretatik, uh, amara hartio, eman ezagun, mm. gauerdi hartio, me atope, badia jende atope, eta, uh, ere, gazte, gazte eta kanpoko jendeak ere jiten dire, uh, uh, gure uh, festivalerat. Fe, festivale Hala, e, gero ikusten ditugu ere e, erakundeak, publikoak edo privatuak, e, e alemanetan girelaik, e, bai, ba, bai, e, nola, nunbait hartzaro, edo erisol nuren e, festivalak, ebe nunbait iparaldean ikurra eta noktasuna era, erakusten du. Hori, hola, jaiteko, gaiteko, zentak gilean bada anitz lan, alemanetan egiteko, uh, eta edo zabaltzeko. Mm. Hora, e, gure kultura, gure nahia uh, zabal izan dadin. Lerun batuntan, beraz abiatzen da, igandean ere badira itzorduak, ez dokiru adibidez, hor uh, aipatzen alginuke, haste buruntan aurkeztuko den ikusgarri berezia ere, berdin? Bai, bai, bai, bai, ba, astapenetik ukanen dugu sinetan uh, bioina bihotzetik, e, kondolaria, egin eh, eta bereziki uh, uh, dena orzio zabal eh, uh, bi, uh, joleak eman dute hola ikusgaria eta gero be, behat, uh, daueko behatzietan ez dokiru uh, eskoal musikaren benetako asko <laughs> historia jote, ba historio bat, eta biztan da, eh, ez dok amairu, eh, ez dok hiru, eh, ez dok amairu da, mm. egin, bora, mexantxetan, erriz egiteko, eta berezia izanen da, aurten, zenta, diala, diala guti berekitan, uh, joan, zan, joan zaiku, uh, josean arze, uh, bora, parte hartzen zuen, uh, ez dok amairu taldean. Hala. Mm. Ados, bon, ebe ez gira setesunetan sartuko, baitira itzordu handan bat, baina nolertu duzue, o, bai. larun batetik, eh, eta hori otxailaren amairua arte, kasik egunero bada zer egin. Ba ikusten alditu uh, eh, e, ekin guziak eh, ekeren webgunean, hala, untan da, uh, dauki ikusteko. Ados, ebe biziki untxa. Ebe festivalon, beraz, hartzaru festivala, larun batetik aintzina ba, milesker gani. Filipe Lezgur milesker izan ontsa. Hale, adio. Adio bai. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Eta musika pixka bat, uh, seietara altzeko bos minuta falta direlarik euskal irratietan. Uh, eh, bam, ate, musika bai, nahi nuen entzulmenan ordinagailoak ez du nahi abiatu. Orain bai berdin, eh? ebez, ebe orduan, itzordu hauek Euskal Iratietan. Errubiko derbia hundiaren bigarren atala larumatuntan agilerako zelaian joanekoan beok jandozen irabazi zuen, baina geroztik baiona berpiztu da eta derbia pilpilian ezagri du gu ere agileran izanen gira larumatuntan setasun guzien kondatzeko behatziak lorden gutitatik egoiti derbia handia miagitze Baiona. Igandean berriz pilotari interesatuko gira, berezko enxapelketak finalerdietako ligaskaren bigarren eguna du, eta igande untan jadanik jiralabiziko partida bi pilotarien dako, Isintxo Bilbao eta Simunen lanberren arteko galtzailea kondenatua izanen da, irabazleak oreino esperantzak atxikiko ditu, igandean beraz atxaldeko bostetatik egoiti, azkaineko trinketetik zuzenean, Isintxo Bilbao Simun Lamber. Euskal Igatziak, lekuko kirolen Igatziak. kirolen goxo-goxo eroso kantua, hemen txe tristan murgi eta oreba taldearekin sortu duten kantua hau. Disko berria, atera baitute, utxa deitzen dena. Eroso, eroso, Tristan Murgita horre azken diskoa eta dual bibi behar ezkoa da hutsa, antzinoen esaldiaren astapena eta eh, diskoaren izenak bere garantzia guzia hartemaitzu, ere hunek Eta horrekin bukatzen da gaurko emankizuna, hitz eta putz bihar berriz zuekilan Euskal Jatietan zuzenean eta gurekin izango da. Fred Berro eta ostegonero bezala gaur uh, bihar <laughs> barkatu, biar pelas orkestuko dugu uh, bere musika kronikan, seiak Euskal